more, more, more! Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Hello sa inyo, China Pops at Tony. Ganun na rin sa mga staff na bumubuo ng number one radio drama tuwing tanghali, ang Dear M.O.R. Ever since na umere ang programa ninyo, ay naging avid listener na talaga ako. Kapag may araw na hindi ako nakakapakinig, naghihintay na lang ako na ma-upload sa YouTube. Noon ko pa gustong sumulat kaya lang walang time at walang lakas ng loob. Buti na lang ngayon, nagkaroon na dahil iniisip ko na for sure, maraming makakarelate sa kwentong ibabahagi ko. China Pops at Tony, Lumaki akong hindi buo ang pamilya ko. Namatay si mama nung bata pa lang ako, kaya ang nag-alaga na lang sa akin ay si papa at lola. Nagtatrabaho bilang office staff noon si papa, kaya naman kapag wala siya sa bahay, si lola ang tumitingin sa akin. Okay naman ang buhay namin. Hindi mayaman, pero hindi rin mahirap. Lola, ang sarap niyo po talagang magluto ng sinigang na baboy. Pwede po kayang magbaon ako nito sa school? <laughs> Oo naman, apo. Eh, gusto mo ba bukas? Iahatid ko na lang para mainit-init pa. Malapit lang naman yung school mo eh. Sige po! <laughs> Nasaan po pala si Papa? Bakit hindi niya po ako sinabayan sa pagkain? Hindi ko nga alam eh. Alas 12 na ng tanghali. Baka tulog pa po. Eh, Di ba po kakauwi lang niya kaninang umaga galing trabaho? Sa bagay. Sige na, kumain ka na lang ng kumain dyan at pagkatapos, tulungan mo naman akong maghugas. Opo, Lola. Papa! Kain na po kayo dito. Akala ko tulog ka pa kaya hindi na kita ginising. Umupo ka na dyan. Ipagahain lang kita, ha? Papa, saan po kayo pupunta? May trabaho po kayo ulit? Oo nga anak, wala ka pang matinong pahinga. May pag-uusapan kaming business ni Henry. Business? Eh dito nga sa trabaho mo, halos hindi mo na mabigyan ng oras yung anak mo. Kukuha ka pa ng isang pagkakaabalahan, ni halos wala ka ng pahinga. Okay lang po ako, ma. Tsaka dagdag kita rin to sa negosyo. Ay nako, masyado mong pinapatay ang sarili mo sa pagtatrabaho. Kung nandito lang sana si Marisa, eh di sana rin eh. May katuwang ka sa pagtataguyod kay Lucy. Hayaan niyo na po, Lola at Papa. Mag-aaral na lang po ako mabuti para makakuha ko ng magandang trabaho. Kapag nagawa ko po yun, hindi na po kailangan magtrabaho ni Papa. Ay nako anak, bago mo isipin ang trabaho, magtapos ka muna sa pag-aaral. Ang gusto ko, wala kang bagsak at matataas ang mga grades mo. Hindi puro paglalaro ang ginagawa mo. Nag-aaral naman po ako ng mabuti. Di ba, Lola? Oo, Apo. Hayaan mo na ang papa mo. Parang hindi mo naman kilala yan eh. Mauna na ako, ma. 1.30 dapat nandun na ako eh. Ay, sandali. Huwag ka na munang umalis. Kumakain pa yung anak mo eh. Tapos? Ay, hindi mo ba alam na bawal umalis ng bahay habang may kumakain sa lamesa? Ha? Ano pong mangyayari, Lola? Hindi ka makakapag-asawa, Lucy. Manamahan ang bata-bata pa ni Lucy para sa mga ganyang pamahiin niyo. Eh, basta. Maniwala kayong dalawa sa akin. Iikot mo na lang yung plato ni Lucy bago ka umalis. Bilisan mo. O ano to, sige. O, yan na po ma. Iniikot ko na. Pwede na po ba akong umalis? Oo, pwede na. Mag-iingat ka sa daan, ha? Opo, Lucy. Ikaw na bahala sa lola mo. Opo, Papa. Alis na ako. Hmm. Bakit may pusang itim dito sa labas ng bahay? Hindi ko rin po alam pa eh. Kanina pa po nakatambay yan dyan. Tinawiran ba yung dadaanan mo? Siguro. Pagbukas ko ng pintuan, munti ko nang mabangga kaso biglang tumakbo tumalon sa kabilang bakod. Ay, Diyos ko! Tinawiran ka nga. Hala, pumasok ka dito sa bahay at hindi ka na pwedeng umalis. Ano naman pamahiin yan, ma? Kapag may tumawid na pusa sa dadaanan mo, may mangyayari sa yung masama kapag umalis ka pa. Kaya bawal kang lumabas ng bahay. Magpautos ka na lang sa ibang kasamahan mo Pasok sa loob. <laughs> si Lola talaga, oh. Ano naman pong kinalaman ng pusa? Eh, hayop naman po yan. Wala naman po yung alam sa ganong bagay eh. Ay, basta. Sumunod na lang kayo sa mga sinasabi ko. Alis na po ako, ma'am. Nalilate na ako eh. Ang tigas talaga ng ulo ng papa mong yan. Hindi na marunong sumunod sa akin. Kaya ikaw, Lucy, ha? Huwag kang gagaya sa papa mong matigas ang ulo at hindi nagpapaniwala sa mga pamahiin. Eh sabi naman po ni Papa, huwag daw po ako maniwala sa mga ganun kasi hindi naman po yun totoo. Sino po ba talaga ang nagsasabi sa inyo ng totoo? Ako. Sa akin ka makinig. Nako, baka mamaya may mangyaring masama dyan sa papa mo. Ay nako, kinakabahan ako, Lucy. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Wala pong mangyayari kay Papa. China Pop sa Tony, that day ay naaksidente si Papa. Nasagasaan siya at napailalim sa kotse. Yun ang dahilan kung bakit nabaldado ang kaliwa niyang paa. Sa tulong ng mga pinsan ni Papa at sa sweldong nakukuha ni Lola bilang teacher sa isang public school, hindi ko naranasan ang maghirap. Doon ko rin na-realize na tama pala ang mga pamahiin. Kaya simula noon, lahat ng pinapaniwalaan ni Lola ay pinaniwalaan ko na rin. Years after, iniwan din ako ni Papa dahil sa atake sa puso. Kaya napunta ako sa pangangalaga ni Lola. Hanggang sa nakapagtapos na ako sa pag-aaral at nagkaroon ng boyfriend, si Carl. Tumagal ng tatlong taon ang relasyon namin at doon ko naranasan ang maging sobrang kontento sa buhay. Hi, babe! Mm. Kanina ka pa? Uh, medyo, pero okay lang. Naku, pasensya ka na ha. Hindi kasi ako makaalis sa bahay kanina, kaya ngayon lang ako nakarating. Mm, nag-order ka na? Oo, uh, in-order ko na yung paborito mo. Thank you. Ay, alam mo ba, may weird na nangyari kanina. Talaga? Ano yun? Ganito kasi yan eh. E di, di ba, tirik na tirik yung araw kanina. Mm. Tapos, alam mo, biglang umulan. Ang lakas nga eh. <laughs> Alam mo naman yung panahon ngayon, eh, paiba-iba. Mainit ngayon, tapos biglang uulan maya-maya, tapos yan, nagkasabay pa. Hindi lang yun ang dahilan, no? May kinakasal na tikbalang kanina kaya habang tirik yung araw, umuulan. Teka, anong tikbalang ang pinagsasasabi mo dyan? As if naman totoo yung mga tikbalang o engkanto na yun kung ano man yan. Ano ka ba? Totoo kaya yun? Isa yun sa mga pamahiin na sinabi sa akin ni Lola eh. Maniwala ka, may tikbalang na ikinakasal kapag ganun. Kasi 'di ba, evil entity sila kaya nung nagpakasal sila, tumutol yung mundo kasi masasama sila. Bawal nilang gawin yun kasi mas lalo silang dadami sa mundo. Basta yun na yun. <laughs> ikaw talaga, babe. Kung ano-ano pinagsasasabi mo. Minsan, out of this world na nga eh. Pero <laughs> sige, okay lang. Ang cute mo naman tingnan eh. <laughs> Ay, anyway, pinapasabi pala ni Lola na mag-lunch naman daw tayo sa bahay. Nagtatampo na daw siya sa'yo. Ganun ba? Teka, kailan nga ba? ah, ah, sige, sa Sabado, sa bahay niyo na lang tayo mag-lunch. Tapos sabihin mo kay Lola, lutuan niya ako ng papaitan niya. Ang sarap kaya nun. <laughs> For sure, iluluto yun ni Lola. Yun pa, alam mo namang gustong gusto kanya, di ba? Alam mo, kinukulit na nga ako nun kung kailan daw tayo magpapakasal eh. <laughs> Excited na raw siya magkaroon ng apo sa tuhod. <laughs> Sabi mo malapit na, konting tiis na lang. Sus, parang totoo naman. Eh, alam mo naman na parehas tayong busy ngayon kaya hindi natin naiisip yan, di ba? Eh, basta. We'll see. Anyway, since hindi pa dumarating yung order natin, I have something for you. Talaga? Hmm. You have something for me? Teka, ano meron? Bakit ka may regalo sa akin? <laughs> Oh, bakit? Kailangan ba may okasyon para magbigay ako ng regalo sa'yo, ha? Hmm, hindi naman. Pero di ba may special day dapat kapag magbibigay ka? Eh, paano yan? Simula na sagutin mo ako, palagi na espesyal yung araw ko. <laughs> Nako naman oh. Ewan ko sa'yo, babe. Sige na, ano ba yung ibibigay mo sa akin? <laughs> Ito. For sure, magugustuhan mo yan. Mahilig ka sa mga ganyan eh. <laughs> Grabe! Na-excite naman ako sa laman nitong box na to. Mahilig ako sa ganito. Mm, chocolates? Um, pabango? Basta, buksan mo na. O sige na nga. O, ito na. Bubuksan ko na. <laughs> Surprise! Mahilig ka sa panyo, di ba? Nagkokole ka, kaya naisip ko magugustuhan mo kapag naregaluhan kita ng panyo. ha? <laughs> Bakit panyo? Eh, kasi yan na lang hindi ko pa nabibigay sa'yo. Puro kasi flowers, teddy bears, chocolates, o kung ano-ano pa yung mga binibigay ko sa'yo. Kaya, yan, naisip ko. For a change. Saka, pandagdag na rin sa collection mo. Babe naman eh. Ayoko niyan. Ha? Bakit? Eh, di ba palagi kang bumibili ng panyo? Diba sa'yo na nga nang galing, bumibili ako, meaning sa akin galing yun. Eh, kailan mo pa ako nakitang tumanggap ng panyo sa iba? Teka nga, ano bang meron kung niregaluhan kita? Hindi mo ba alam yung kasabihan, ha? Kumbaga, isa yan sa top 10 na pinagbabawal na gawin. Sabi nila kapag binigyan mo daw ng panyo ang girlfriend mo o kaya boyfriend mo o kung sino man yan, iiyak yung taong pinagbigyan mo. Ano, gusto mo ba akong umiyak? So may pamahiin ka na naman. Pati ba naman sa panyo nagawa mo pa ng pamahiin ha? Babe, panyo lang yan. As if naman papaiyakin ka niyan. Tsaka, hindi naman may iwasan na umiyak eh. O ano, kasalanan agad yun ng panyo. Uy, kawawa naman pala yung panyo kasi wala siyang kaalam-alam na sinasali siya sa mga ganyang pamahiin na yan. Basta hindi ko yan tatanggapin. Sa'yo na lang yan o kaya ibigay mo kahit kanino. Sila na lang paiyakin mo, wag ako. Babe, I'm sorry, okay? Ah, itatago ko na lang to. Sayang eh. Naghanap pa naman ako ng maganda at mamahaling panyo kasi hala ko magugustuhan mo. Hindi naman pala. <laughs> Sorry din, babe, ah. Kung napagtaasan kita ng boses kanina. <clears throat> Sige, ganito na lang. Tatanggapin ko na lang yan kasi ikaw yung nagbigay. Baka kasi... Ay, hayaan mo na nga lang umiyak ako. Babe, makinig ka sa akin, okay? Kahit isang libo pang panyo ang ibigay ko sa'yo, makasigurado ka sa akin na hindi ko magagawang paiyakin ka. Kung iiyak ka man, dahil yun sa saya. Saya kasi palagi mong maaalala kung gaano kita kamahal at kung gaano ako takot na mawala ka sa buhay ko. Kaya na pop sa Tony. Thankful na rin ako dahil mabait at maunawain na boyfriend si Carl sa akin. Kahit minsan, napapansin kong medyo naiinis na siya sa mga sinasabi ko, hinahayaan na lang niya ako. Lahat na lang kasi ng gagawin ko, palagi kong kinokonek sa mga pamahiin alam ko. Kunwari, nang hindi dapat pagwawalis tuwing gabi dahil lalabas ang swerte sa bahay. Kapag nagumpisang mga tina ang kanang palad ko, tuwang-tuwa na ako dahil for sure, may perang darating sa akin. Actually, marami pang iba pero hindi ko na lang babanggitin. At lahat ng yon ay pinagtsagaan ni Carl dahil palagi niyang sinasabi sa akin na mahal daw niya ako. Ano pa ba ang ginagawa ng batang yun at ang tagal magbihis? <laughs> Okay lang pula. Sanay po ako dyan kay Lucy. Parang pagong po kung humilos eh. <laughs> Ay nako, sinabi mo pa. I'm here! Ikaw talaga, Lucy. Eh. Palagi mo nalang pinaghihintay tong si Carl. Hindi ka na nahiya. Kanina pang nakaupo yan dito. <laughs> okay lang po yan, Lola ko kayong dalawa ha. Mag-iingat kayo sa daan ha. Alam nyo na ang panahon ngayon, maraming umaaligid na masasamang loob dyan kaya magdoble ingat. Eh baka mamaya, madali kayo. <laughs> Opo, Lola. Salamat po ha. Iuwi ko po si Lucy bago magalas just ng gabi. Naku, iho. Kahit hindi mo na iuwi yan dito sa bahay, okay lang sa akin. Matutuwa pa nga ako kung sa simbahan mo siya idederecho. <laughs> eh atat na atat na ako magka ulit eh. Lola! Ano po ba yung pinagsasabi ninyo? Abay, bakit? Anong masama naman sa sinabi ko? Doon din naman ang bagsak niyong dalawa, di ba? Hindi ko naman kasi maiintindihan kung bakit hindi pa kayo magpakasal. Okay naman na ang buhay ninyong dalawa. <laughs> eh, Lola, yun nga po yung sinasabi ko kay Lucy, kaso siya naman po itong may ayaw. Sus, nagpapakipot lang yan, Carl. Apo, kung ako ang inaalala mo, ay huwag mo na akong isipin. Mas malakas pa ang katawan ko sa kalabaw. Kayang-kaya ko pang mag-alaga. <laughs> Sige na po, Lola. Bye-bye! Let's go. Saan nga ulit tayo magdi-dinner? Basta, magugustuhan mo doon. Sigurado ako. Yung isang araw pa ako nagpa-reserve sa kanila eh. Maganda kasi yung review ng restaurant na yun eh. <laughs> wow naman! Parang na-excite naman ako sa kakainan natin. Halika na nga! Oo nga pala, babe. May birthday party si mama sa susunod na linggo. Pinapasabi niya na huwag ka raw mawawala. Oo naman. Kailan pa ako nawala sa birthday party ni tita? <laughs> eh di, kailangan ko na palang bumili ng regalo. Oh, sige, sasamahan kita oh, stop! sa... Bakit? Teka, ano nangyari? May nasagasaan ba ako, ha? Ah, ang sakit ng leeg ko eh. ano ba kasi nakita mo at bigla mong pinatigil yung sasakyan? may nakita kasi akong tumawid na itim na pusa kaya pinatigil ko kaagad yung sasakyan. Nas- nasagasaan ko ba? Eh, hindi, hindi. Ah, dumaan lang muna siya tapos saka ka dumaan. O hindi ko naman pala nasagasaan eh. Eh, ba't bigla kang sumigaw ng stop? <sighs> Kasi bawal na tayong umalis ngayon. Ha? Ano na namang meron ha? Number one yan sa pamahiin ng matatanda. Bawal umalis kapag may dumaan na itim na pusa mamalasin tayo o kaya baka maaksidente tayong dalawa. Ay, Diyos ko po naman, Lucy. Ito na naman ba tayo, ha? Pamahiin na naman. Babe, maniwala ka sa akin. Totoo yung sinasabi ko. Nangyari nga to kay Papa eh. Umalis siya kahit may dumaan na pusa, kaya ayun, nasagasaan siya ng sasakyan kaya nabaldado yung kaliwang binti niya. Uy, hindi kasalanan ng pusa yun. Dinamay mo pa yung walang kaalam-alam na hayop. Eh kaya nasagasaan yung papa mo dahil asin yung driver, yun ang dahilan. Oo nga, yun nga yung pinakadahilan. Pero yung pamahiin, nagsisilbi silang warning sa atin, okay? Wala namang masama kung susundin natin, di ba? Kaya hindi na tayo aalis ngayon. Ano? Teka, paano yung reservation natin sa restaurant, ha? Ang hirap-hirap makakuha ng upuan doon, tapos hindi tayo tutuloy dahil sa tumawid na itim na pusa, ha? Ano ba? Mahal ko pa yung buhay ko, no? Yung reservation na yan, pwedeng ulitin next time. Pero yung buhay natin, isa lang to. Kaya, iuwi mo na ako ngayon sa bahay. Ayoko pang mamatay, no? Babe, hindi totoo ang pamahiin, okay? O sige, granted na na nangyari yun sa papa mo, pero once lang naman nangyari yun eh. <sighs> Alam mo, dahil simula sa araw na yon, nalaman ko na totoo talaga yung mga pamahiin. Kaya all my life, sumusunod lang ako. Kaya, ibalik mo na ako ngayon sa bahay. Ipagluluto na lang kita. Tumuli na tayo kasi... Ibalik mo na ako sa bahay ngayon na! Ah! Kung ayaw mo maniwala sa akin, edi hindi kita pipilitin. Kung gusto mong tumuloy, di mag-isa ka na lang. Dahil kahit itali mo pa ako dun sa upuan na yon, hinding-hindi ako papayag na aalis ako ngayong araw na to. Fine! Ito, iuwi na kita. Alam mo, yan ang hirap sa'yo, Lucy. Sa mga pamahiin umiikot yung mundo mo. Hindi ba pwede mag-enjoy ka muna, ha? Hindi yung lahat nakasunod sa pamahiin mo, wala namang basehan. Hindi naman kita pinipilit na maniwala sa akin. Ito yung kinagawian ko. Ito yung naging takbo ng buhay ko. Kung hindi mo kayang tanggapin, bahala ka. Basta ako, ito yung paniniwala ko. Tapos ang usapan! At haya na nga, China Pop sa Tony, first major away namin ni Carl. At ang dahilan, ang itim na pusa. Actually, doon ko lang siya unang nakitang nainis dahil sa mga sinasabi ko. Dati naman kasi sumusunod na lang siya sa akin, pero that time, napuno na siguro siya pero kung iniisip nyo na magbabago ako, diyan kayo nagkakamali. Dahil para sa akin, tama lang ang sumunod ako sa mga pamahiin. Hashtag Dear MOR Pamahiin Bawal malungkot sa nangyari sa first part. Bawal. Mamalasin ka buong Mamalasin buhay mo. ka, ha? <laughs> pwede Ayan bang, na ba? Pwede bang bunutan ko ng kilay si Lucy? Sino si Lucy? Wag, kukunti lang eh. <laughs> Huwag mo nang bawasan. Grabe ka, Lucy. Ang tindi. Pero alam mo, hindi rin naman natin masisisi si Lucy dahil ano, ano, eh, ano eh, may, may trahedya nga nangyari sa kanya. At saka lumaki kasi siya na pinaniwala ng Oo, kanyang lola. Sa pamahiin. Tapos yun nga, yung tragedy na nangyari doon sa tatay niya. Oh, na nagkataon. Oo. Oo na pag- so yun, nag, nagpa strengthen pa dun sa kanyang paniniwala sa mm-hmm. pamahiin. Mm-hmm. Tsaka yun nga, eh, laki sa lola. Yung laki lola, lola niya. Laki sa eh, kasi lola. gano'n naman talaga, di ba? Eh, when you're young, okay, pag bata ka, ang yung mga na-absorb mong paniniwala, information, nadadala mo hanggang Oo sa naman. pagtanda mo. Oo naman. Oo, eh, tayo rin naman hanggang ngayon, Sino bang hindi naniniwa kahit paano, may ilang pamahiin ka pa rin pinaniniwalaan? Oo. Kahit ganito ka nakatanda, di ba? Yung bawal maggupit ng kuko. Paggabi. Mm, dahil daw, anong nangyayari Hindi nga? Hindi ko alam. <laughs> Hindi ko matandaan yung kasunod eh. Bawal mag-nail cutter paggabi. Oh, kasi pinapasok yata ng lamig. O, ano, parang gano'n. Parang, di ba? Parang oh. gano'n yata. Medyo may ano naman sa health yan, di ba? Tsaka yung bawal maligo pagka galing ka sa ano, pawis, ganyan. Napapasma. Pasma. Oo. Eh bakit gano'n, di ba? Pa- eh ba't yung mga swimmer di napapasma? Hindi ko alam. Eh, nakababad nga sila sa <laughs> tubig, di ba? Tsaka pagod Tsaka na pagod nga yun. Pagod na eh. pagod yun. <laughs> Oh. Kaya sila hindi napapasma. No? Ano pa ba yung mga pamahiin ng mga matitindi? Yung mga pina... Bawal magpagupit pag may lagnat. Bakit? Yung parang ano, parang mas lalo ka daw manghihina. Ano, Samson? Ganon? Hindi, alam ko yung mga mahaba ang buhok, yung sobrang haba ng hair, di ba? Bawal magpagupit. Hindi pinapagupitan kasi daw nanghihina, nagkakasakit, na ikukonek nila doon. Parang gusto ko na mag-invento ng mga pamahiin para sa future generations. eh. <laughs> Pwede ba tapusin na natin yon? Mm. Ngayon, ang malaking tanong, Tony, eto bang si Carl, mm. sa part 2 ng storya natin, susuko na ba to? O paglalaban pa rin niya yung pagmamahal niya kay Lucy? Feeling ko na puno na siya. Ako rin, feeling ko suko ito do sa first part, no? Suko to, para sa akin. Pustahan, suko ito. <laughs> Pero sabi nga nila, di ba? Love will find a way. Well, <laughs> tingnan natin. Alamin natin yan. Sa second part ng storya ni Lucy. Dear M.O.R. China Pop sa Tony, ilang araw akong umiyak at sinisi ko siya. Dahil kung hindi niya ako binigyan ng panyo, hindi ako iiyak ng sobra. Pero nagkausap din kami at nakaayos. Alam ko naman na hindi niya ako matitiis. Dahil kung talagang mahal niya ako, hindi niya hahayaan na baguhin ko ang mga pinaniniwalaan ko para lang bumagay sa mundong ginagalawan niya. Um, babe, kailangan pala natin dumaan ng department store mamaya para makabili ko ng regalo para kay tita. Nakakahiya naman kung pupunta lang ako sa party niya na wala naman akong dala. Oo, oh, sige, sige. Uy, teka. Ano ba yung hinahanap mo sa gilid-gilid? At saka tumitingin ka pa sa ilalim ng kotse mo. Ah, ano eh. Sinecheck ko lang kung may itim na pusa. Eh baka kasi may bigla na naman dumaan. Di tayo matuloy ulit. Pero... ah, clear naman. Mukha namang safe tayo. <laughs> Alam mo, sa ginagawa mo, nahihiya na tuloy ako. Halika na nga. Baka may dumaan pang pusa eh. Sige ka. Ready ka na? Mm, babe, gusto ko sana mag-sorry ulit sa'yo tungkol dun sa nangyari nung isang araw. Saka ko lang na-realize na ang babaw pala ng pinag-awayan natin eh. Para tayong mga bata. Wala yun. Eh, ako nga dapat mag-sorry sa'yo kasi hindi kita inintindi. Dapat respeto ko yung mga paniniwala mo kahit na minsan medyo out of this world na. <laughs> eh, alam mo naman kasi yung nangyari sa akin, di ba? Alam mo naman ang dahilan kung bakit mas lalo akong naniwala sa mga pamahiin na yan. Okay lang. Mahal kita kaya kung anong pinapaniwalaan mo, oh, sige, susubukan ko maniwala na rin. Eh, ayoko naman magsabi ng tapos pero susubukan ko talaga. Thanks, babe. Tama talaga si Lola. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo. <laughs> so, let's go? Teka, ako naman ang may sasabihin sa'yo. Ano yun? I love you. <laughs> Sus, yun lang pala eh. I love you too. Will you marry me? Ha? A- ano yung tanong mo? Tinatanong kita kung gusto mo ba akong pakasalan. Will you marry me, babe? Uh, sandali lang. Wala man lang bang speech muna Ginulat mo ako sa tanong mo eh. <laughs> Para malaman ko kung pag-iisipan mo pa ba o hindi niya. Ano ka ba? Siyempre, oo yung sagot ko, pero di ba dapat sa mga proposal na ganito may speech yung lalaki? Yung tipong maluluha yung babae sa sobrang sweet nung lalaki. Ikaw kasi tanong agad. <laughs> Sige, speech baka mo. <laughs> Sige. Hmm. Okay na ba yung speech na nagsasabing ikaw yung babaeng gusto kong makasama habang buhay? Yung babaeng alam kong mamahalin ko ng sobra. Na kahit kailan, hinding hindi ko magagawang iwan at saktan. Kasi, eh, kapag ginawa ko yun, parang sinaktan ko na rin yung sarili ko dahil simulat sa pool pa lang, kung ano yung tinitibok ng puso mo, yun na rin ang tinitibok ng puso ko. Grabe namang speech yun, baby. Ang lalim. <laughs> hindi pa ako handa sa lagay na yan, ha? <laughs> ano sinabi ko sa'yo dati? Iiyak ka lang sa saya. Siguro naman, dapat napatunayan ko na yun ngayong araw. Hindi ko hahayaan na yung luhang lalabas sa mga mata mo ay dahil sa sakit. Babe, alam mo naman kung kaano kita kamahal, di ba? Hindi hindi ko hahayaan na maging malungkot ka. Sana magmula sa araw na to, Hayaan mo kong pasayahin ka araw-araw. So, Lucy, will you marry me? Yes. Of course, yes. <laughs> Ikaw talaga. Wait, meron pang isa. Ano? Siyempre, hindi makukumpleto ang proposal na to kung... kung walang singsing. Ito yung singsing. Isusuot ko sa'yo. Oh my gosh. Babe, ang ganda niya. Sobra. Oo nga. Maganda. Bakit ka sa akin nakatingin? Yung singsing yung sinasabi ko eh. Eh para sa akin, ikaw yung maganda. Gumanda lang yung singsing dahil sa'yo. Aww. <laughs> I love you so much. <laughs> I love you too. So much. Gagawa ko ng eksena sa party ni Mama. Ha? Bakit? Sasabihin ko na na ako yung pinakaswerteng lalaki sa buong mundo dahil pumayag ka na magpakasal sa akin. Ang pinakamaganda, pinakamabait at pinakamapagmahal na babaeng nakilala ko. Sana isang ang araw na to sa mga hindi mo makakalimutan. Kasi ngayon, mangangako na ako na mamahalin kita habang buhay. Here we stand today. China Pops sa Tony, Kaagad naming inumpisahan ni Carl ang pagpaplano para sa kasal namin. At dahil kasal na ang pinag-uusapan, mas lalo akong naging mahigpit sa pagsunod sa mga pamahiin. Isa na doon na dapat ako lang ang nakaputi sa kasal, wala nang iba. Sinabihan ko ang mga dadalo na if ever magbibigay man sila ng regalo, ay bawal ang mga matatalas na bagay dahil for sure, mamalasin ang buhay naming mag-asawa. Talagang nagpabili pa ako ng platong pwedeng basagin sa araw ng kasal namin. Dahil sabi nga sa pamahiin, pangalis daw yon ng mga bad spirit na pwedeng maging hadlang sa pagsasama namin. Sa lahat ng bagay at plano, halos ako ang nasunod. Pati nga rin sa plano naming pagpapatayo ni Carl ng bahay. Mga paniniwala ko ang sinunod. Oh, ayan babe ha. Ah. Almost done na tayo sa wedding preparation natin for next month. One month na lang ikakasal na tayo. <laughs> Oo nga pala babe. Uh, gusto mo ba mag-travel muna tayo? Para pares tayo makapagpahinga. Eh, sa dami kasi ng inaasikaso natin, for sure, sobrang stress ka na eh. Naku babe, bawal yun eh. Ha? Anong bawal sa pagta-travel? Ano ka ba naman? Bawal na gumala at pumunta sa kung saan saan ang ikakasal kasi lapitin sila ng disgrasya. Kahit nga sa mga gagraduate eh, di ba? Bawal yun. Bakit ba parang wala ka man lang kaalam-alam sa ganong kasabihan? Lumaki ka ba dito sa Pilipinas? Ah, oo nga pala. O sige, kakancel ko na lang yung trip. Teka, kailan yung last fitting ng gown mo? Para hindi ka magka-problema sa kasal natin. Baka mamaya biglang maluwag o masige pala yung para sa'yo, mahirap na. Ay nako, babe, hindi pwede yung sinasabi mo. Ang sabi kasi ng mga matatanda, bawal isukat ang wedding gown bago ikasal kasi hindi matutuloy ang lahat. Oh, eh, Paano kung hindi sakto sa'yo? Mag-aalboruto ka sa kasal natin dahil sa wedding gown mo. Eh, di ba mas lalo nasira ang lahat? Ay nako, basta. Hindi pwede, babe. Huwag mo na lang ako pilitin kasi diskarte ko na to, okay? Sumunod ka na lang dahil talagang maraming bawal kapag ikakasal. Mas safe, less hassle, okay? Okay. Teka, may kumakatok. Buksan ko lang ah. Hi po, tita. Mwah. Mwah. Pasok po muna kayo. Salamat, Iha. Ma, ano pong ginagawa niyo dito? Ah, may pinuntahan kasi ako na malapit dito kaya naisipan kong tumaan na rin. Lucy, anak, nasaan ang lola mo? Para makapaghayman lang ako. Ay, umalis po, tita eh. May pinuntahan po sila ng pinsan ko eh mamayang gabi pa po maihahatid. Ganun ba? Sayang naman. Anyway, ayos na bang lahat para sa kasal niyong dalawa? Ah, opo, tita. Ang bilis nga po eh. Magaling po kasi yung organizer na pinili namin ni Carl, kaya pwede na po kaming magpahinga. That's good. Meaning, mas maaga kayong makakapag-relax. Bakit hindi muna kayo magbakasyon bago ang kasal? Para fresh kayong dalawa. Pwedeng Boracay o kaya kahit Palawan. Ay nako po, tita. Bawal po yun eh. Pamahiin po ng mga matatanda. Eh, mas maganda na rin po yung nagdodoble ingat po tayo. Naiintindihan ko. Ay, oo nga pala, Carl. Hindi ko alam kung ito na ba yung tamang oras para sabihin sa'yo. Uh, bakit po, ma? Ano pong nangyari? Ay, yung pinsan kong si Aryan, nanganak na kahapon. Talaga po? Eh, kamusta naman po yung kalagayan niya? Ayun, ilang oras lang nabuhay yung bata. May butas ang puso kaya hindi rin nakayanan. Ah, sayang naman. Uh, kailan niyo po inalaman? Kanina lang. Kaya nga bukas pupunta ako ng Davao para makiramay. Eh sinabi kong susubukan mong sumunod kasi ang dami mong ginagawa ngayon. Lucy, okay ka lang? Ah, uh, uh, ano po kasi? Um, kailangan natin itigil yung kasal. Ha? Bakit? Um, sige, mauna na ako sa inyo. May pupuntahan pa kasi ako eh. Hey, ano pinagsasasabi mo dyan na itigil yung kasal natin, ha? Ang bilis mo magbago ng isip mo. Ba, ayaw mo na ba akong pakasalan, ha? Hindi yon. Sukob yung mangyayari kapag nagpakasal tayo next month. Eh, hindi mo ba alam yon? Alam ko yun, Lucy. Pero di ba sa magkapatid lang yon? Bawat ikasal na magkasunod sa isang taon dahil sukob. Hindi lang dun umiikot yung pamahiin. Bawal kang ikasal sa loob ng isang taon kapag may namatay kang kamag-anak. O ayan, di ba namatayan kayo? Malas yun, Carl. Habang buhay tayo mamalasin eh. Sukob sa patay yun. Teka, ano yung ginagawa mo? Akin na nga yung phone mo. Kinukonta ko yung organizer para i-cancel ang lahat. Hindi tayo pwedeng magpakasal. Ano ba, Lucy? Ito na naman ba tayo, ha? Hindi naman totoo yung mga sinasabi mo eh. Ako mismo magpapatunay niyan. Na namatayan din kami dati, pero nagpakasal pa rin yung pinsan ko. Ayun! Hanggang ngayon, masaya pa rin sila. Wala akong pakialam dyan sa pinsan mo. Hindi porket hindi nangyari sa kanila, hindi rin mangyayari sa atin. Kung gusto mong malasin habang buhay, sige! Magpakasal ka mag-isa! Basta ako! Hindi ko itutuloy ang lahat! Lucy! Be realistic naman oh! Saka next month na yung kasal natin. Nakapagbigay na tayo ng invitations at sigurado yung iba nakapagpatahin na ng mga susuotin nila. Tapos bigla mo ipapakancel? Hindi ka pa nag-iisip ha? Nag-iingat lang ako, Carl. Palibhasa kasi, hindi ka naniniwala. Wala kang alam sa mga pamahiin na pwedeng mangyari. Hindi ka nga marunong sumunod eh. Kung ayaw mo, wag mo akong idamay! 2015 na ngayon, Lucy. Wala na tayo sa sinaunang panahon. Hindi ba pwedeng kahit isang beses man lang, ako naman yung pakinggan mo, ha? Alam mo, parati na lang ikaw eh. Eh di kung ngayon pa lang, hindi na tayo nagkakasundo. Mas maganda talaga na wag na nating ituloy yung kasal. So ano, tinatakot mo ako? Hindi kita tinatakot, Carl. Ang pinupunto ko lang dito, sinasabi mo na susunod ka sa mga paniniwala pero anong ginagawa mo, ha? Kung ayaw mo maniwala sa akin, eh wag! Oh! Ito na yung singsing mo! Tapos na tayo! Okay, fine. Tapos kung tapos! China Pop sa Tony, halos dalawang araw yata akong umiyak noon dahil sa dalawang bagay. Una, hindi ko inexpect na papayag si Carl na tapusin ang relasyon namin. After four years, itatapon lang niya yon basta-basta. At pangalawa, masama bang sumunod sa pamahiin? Anong magagawa niya kung ayaw ko talagang malasin ang buong buhay ko? Gustong gusto ko siyang kausapin noon at makipag-ayos kaya lang iniisip ko baka mas lalo lang kaming hindi magkaintindihan na imbis na maging maayos ay mas lalo pang lumala ang sitwasyon. buong araw ka na umiiyak. Okay lang po ako, Lola. Nawawala rin po ito mamaya. O oh, eto, dinalhan kita ng makakain mo. Nakakagutom ang umiyak, ha? Pakilagay na lang po dyan, Lola. No, siya, sige. Salamat po. Ay, nako. Nalaglag ang tinidor. Magkakaroon po tayo ng bisitang lalaki. Eh, apo, meron nga. Nasa baba si Carl. Po? Ano pong ginagawa niya dito? Eh, siguro gusto makipag-ayos. Sige na, Apo, harapin mo na. Kulang lang kayo sa matinong pag-uusap. Hayaan niyo po siya dyan. Lucy, hindi maganda yung ginagawa mo. Kahit nasaktan ka nung tao, harapin mo ng maayos. Mag-usap kayo ng maayos. Sayang naman yung relasyon yung dalawa kung magtatapos lang dahil sa isang simpleng pag-aaway. Sige po, Lola. Pakasabi po, bababa na po ah, ako. Mabuti naman kung ganon. Pupuntahan ko muna ang pinsan mo sa bahay nila, ha? Dalawin ko lang, ha? At para na rin magkaroon kayo ng privacy. Salamat po, Lola. Ah, <laughs> wala yon. Tumayo ka na dyan at magayos na, ha? Opo. Anong ginagawa mo dito? So tingin mo ba papayag ako na maghiwalay tayo ng ganun-ganun na lang? Pumayag ka na nga, di ba? I'm sorry. Galit lang ako nun, kaya ako nasabi yon. Pero pagkatapos natin mag-away, <sighs> bigla ako na-realize na mali yung ginawa ko. Hindi. Ako dapat yung mag-sorry. Ewan ko ba naman kasi sa sarili ko eh, masyado akong OA mag-react. Masyado akong nag-worry na kapag tinuloy natin yung kasal, baka malasin tayong dalawa. Ayoko lang naman kasing sumuway sa mga pamahin na sinabi sa akin ni Lola eh. I know. At dapat ko rin intindihin yun kasi nga, yun ang kasanayan mo eh. Medyo nagtampo lang ako kasi parang lahat na lang ng gagawin natin nakadepende sa pamahiin. Hindi naman sa nagre-reklamo ako. Pero yung iba naman kasi dun, wala namang sense, di ba? Yun din nga yung pagkakamali ko eh. Akala ko kasi okay lang sa'yo. Akala ko, kaya mo akong sabayan pero hindi ko napapansin nahihirapan ka na pala. Kaya yan tuloy. <laughs> Naghibalay tuloy tayo. Ano ba naman, babe? Hindi tayo naghiwalay, okay? <laughs> Nagkatampuhan lang tayo. Nagkasabay yung galit nating dalawa pero hindi tayo naghiwalay. <laughs> Oo, sinabi natin. Pero hindi naman natin gusto yun, di ba? Pwede ka nga rito. <laughs> Sorry na. Sabi ni Lola, alas buong araw ka nang umiyak. Ikaw kasi. Sabi ko sa iyo, huwag mo akong bibigyan ng panyo. Yan tuloy, dumalas na yung pag-iyak ko. <laughs> I'm sorry, okay? Sige, from now on, maniniwala na ako sa mga pinapaniwalaan mo. Hindi mo na kailangan gawin yun. Medyo OA na talaga ako, pero tulad ng sinabi mo, hindi lahat ng pamahiin dapat sinusunod. Kaya, sorry din ha. Kalimutan na natin yun ha. Sige. Saka, ituloy na rin natin yung kasal. Sayang naman yung mga na-prepare natin. Okay na lahat. These past few days, pinunta ko na yung mga bisita natin. Ang sabi ko, postponed yung date ng kasal. Baka next year na lang. Ha? Eh, anong sabi nila? Okay lang. Sinabi ko rin naman kasi yung dahilan natin and for sure, maiintindihan nila yon. Sadyang hindi ko lang talaga na-gets. Ganun ba? Eh, paano yung venue, yung reception, at saka yung nakapagpa-reserve na tayo? eh, pinarisked ko na. Same month next year para saktong isang taon. Nakareserve na yung lahat at bayad na. Nagdagdag lang tayo ng bayad. Sana sinabi mo sa akin para naghati tayo sa mga dagdag ng bayad. Okay na. Muna isipin yun. Di ba sabi ko sa'yo, magpaganda ka lang na magpaganda para sa araw ng kasal natin. At ako nang bahala sa lahat. Kaya sana, tuloy na next year. By hook or by crook, itutuloy natin yung kasal. Ay, Excited na talaga ako maging asawa mo eh. <laughs> Ikaw lang ba? <laughs> Sorry ulit ha. Ah. Susubukan kong mas maging open-minded sa mga paniniwala mo. Mahal kita eh. So dapat, mahalin ko rin kung ano ang bumubuo dyan sa buhay mo. Ako naman, iisipin ko na rin yung nararamdaman mo. Yung mga naiisip mo. Kasi hindi naman tama na parating ako na lang yung masusunod. Ayaw na kasi kitang mawala sa buhay ko kaya Iingatan kita. I love you. I love you too. China Pop sa Tony. Sabi nga nila, lahat ng sobra ay masama. Aminado naman ako na may pagka-OA talaga ako minsan. Pero parati kong sinasabi na buti na lang, mahal na mahal ako ni Carl. Dahil kaya niyang itolerate yung mga kabaliwan ko minsan. At ngayong April lang ay natuloy na rin sa wakas ang kasal namin ni Carl. And as usual, hindi nawala ang mga pinaghandaan kong pampaswerte sa buhay may asawa namin. Sana lang ay talagang swertihin kaming dalawa, lalo na ngayon na isang buwan na akong buntis. Isang malaking blessing na dumating sa buhay namin ng asawa ko. China Pop sa Tony, sana ay nagustuhan yung lahat ng kwentong ibinahagi ko sa inyo. Dito ko natatapusin ang liham kong ito. More power and blessings sa MOR 101.9. Lubos na gumagalang, Lucy. Hashtag Dear MOR, pamahiin. buti na lang talaga at mahal na mahal ka ni Carl. <laughs> Mali ako. Hindi sumuko. Grabe, no? Sarap naman makahanap ng lalaking ganun. Hindi ka susukuan. Talaga. Oh, Tsaka yun nga, nagkataon talagang mahal na mahal siya ni Carl at hindi niya pababayaan na, na dahil lang sa pamahiin, eh, hindi na matutuloy yung kasal nila. Oo. At ibang klase. Na. Ibang klase rin talaga. One of a kind yung PC ni, ano, ni Carl. Mm-hmm. Ikaw, kung ikaw si Carl, Nako. makakatagal ka ba sa ganung sa babaeng katulad ni Lucy? Mga pangatlong pamahiin pa lang siguro na pinamukha sa akin, iniwan ko na yun eh. Kahit mahal na mahal mo? Ay, hindi. Kunwari, si Mrs. Ng... China Pops yung mahilig sa pamahiin. Ay. mag Magshota pa lang kayo nun. Oo. Oh. O ano, iiwanan mo? Mga 50. Subukan mo magkamali na sagot. 50, 50. 50. Nakikinig niyo yun. 50-50. Eh. 50% pwede. Oo, May oo. chance, no? Hindi kasi bihira rin kasing lalaki, lalo na kung hindi ka nga masyadong mapagpapaniwalain Talaga. sa mga pamahiin. Eh, yung masasakyan yung mga ganyang trip. Dahil magsyota pa lang kayo, ganyan na, eh papaano pa nga naman pag mag-asawa pa kayo? Naku, mas marami pa yan. Baka marami ka pa madiskubre tungkol sa bata. Oo. Ganyan, pag nagkaanak na kayo, tungkol sa mga alagang hayop, Oo. ganyan. Ngayon, diba? buntis. Oo, Nako, patay. may pamahiin dyan. Alam mo ba, Lucy, wag mo daw sasampalin at hahawakan ng mukha ng hayop. Hala, Dahil bakit? kung anong hayop yung hinawakan mo, yun daw magiging kamukha ng anak mo. Eh, kung humawak na unggoy. <laughs> Oo. Oh. Meron kaya ako nabasang ganyan. Eh, Napamahiin na ganyan. Huwag ka daw hahawak ng hayo pagka buntis ka. Eh, buntis ka, Lucy, ha? Mag-ingat ka. Paano kung hinawakan yung mukha ni kumpare? <laughs> Sa bagay, may pagkahayo. <laughs> Paglabas ka mukha ni kumpare, patay. Ayan <laughs> na sa Twitter muna unahin natin. Hashtag Dear MOR, pamahiin na sa'yo na mismo nang galing Lucy na ang pamahiin ay sign lang. Ikaw pa rin ang masusunod kung susunod ka. Yun. Mm-hmm. Uh, sabi naman ni uh, Jason Baldosa, uh, hashtag Dear MOR Pamahiin, happy ending pa rin naman kahit na ang dami ng mga dahilan para maghiwalay sila. Pero sa huli, pagmamahal pa rin ang umiral. Sabi so in love. Eh. Love will find a way. ba? Diba? Si April Dawn Umali naman, hashtag Dear MOR Pamahiin, swerte mo Lucy dahil sa sobrang pagmamahal sa ni Carl, kaya niyang intindihin lahat kahit na ang daming nako-compromise. Yan, ito pa rin si Julius Pabilonia, hashtag Dear MOR Pamahiin, wala naman maling desisyon kaya walang dapat pagsisihan. Nagiging mali lang isang bagay kapag di mo ito na panindigan. Hmm. Si Henry Norte naman, hashtag Dear MOR Pamahiin, congratulations, natuloy pa din ang kasal. Nakakalungkot lang lalaki lagi ang nagsusori kahit babae yung OA. May hashtag siya. Hashtag. May sarili siyang hashtag ha. Justice for men. <laughs> Pag-greet kay JV Hermida. Oy, oo nga, um, no? Madalas. Madalas talaga. Talaga ba? Eh, ganun Pero eh. hindi naman yata lahat. May mga lalaki rin medyo mataas ang pride. Pero Oo, bihira pero sa lalaki. na lalaki yun. <laughs> Pero totoo ka, bihira sa lalaki yung ano, yung mas masungit pa sa ano, sa babae. Oo, hindi kasi siguro ano yan, ah, ganyan na talaga yung pagkaka, pagkaka-program sa ating mga DNA. Mm. 'Di ba na Kahit na ano, babae yung may kasalanan. bandang huli, lalaki pa rin magsusorry. Oh, hindi, kahit hindi yan. magsasorry, siguro gagawa ng unang hakbang para oh. ano, para mag-usap na sila. Mm. Oh, tsaka hindi na siguro si Carl din naman, hindi niya masyadong nairita siya, nabuisit siya. Pero hindi niya hindi dumating sa point na talagang tatalikuran Bibitaw niya na, na yung oh. ano, yung, Saka yung siguro, marriage. Naisip din niya talaga, pamahiin lang yan. Kaya mo nung sigmurain yan. Mm-mm. 'Di ba? Parang mas marami pa kang bagay na ah, malay natin si Lucy pala may putok, oh, 'di ba? <laughs> may putok na mapamahiin pa. <laughs> Okay, congratulations, di ba, kay Lucy at saka kay, uh, kay Carl. Magkakaroon na sila ng supling. Yan. Oo, tama naman ang pamahiin, ha? Hawakan mo nang hawakan yung mukha ng asawa mo. Oo. Magiging kamukha niya yan. Huwag yung kapitbahay ang hawakan mo. <laughs> okay, maraming salamat sa writer natin, yung bumuo ng kwento si Arlene Limshako. Ang nag-edit nito si Kuya Benji Gila. Gumanap bilang si Lucy. Si Jamie Rubio. Ang gumanap naman bilang si Carl. Dan Capuchon. Si Tat tatay na daming linya. <laughs> Parang hindi ko masyadong naramdaman si tatay ah, doon. Sa ah. first part lang. Si Alfred Alain Labatos. At ang lola na si Maraming Madeline alam. Abanyo. Eto. <laughs> ang maraming alam na lola. Siya pala yun, ha? Oo, ikaw talaga lola, ha? Okay. Lola, namimiss ko na yung laing mo, Lola. Oy! All right, thank you order. very much sa lahat ng mga dramatista natin. And uh, until next time, uh, China Pops. Oo, oh, eh, tayo naman. Pag, uh, yun nga, pag walang popoy, alam niyo naman, nandito lang ako ako sa kabilang kwarto. <laughs> Pag walang Oo. hasmin, di ba? Oh, nandiyan. Nandito lang ako. Pero bibihira ito, walang popoy, walang hasmin. <laughs> Oo nga eh. Once in a blue moon to. Ah, ito kayo Susunod na magkita tayo, malay mo baka bukas. Ito <laughs> oh. kayong babaeng ito, itong susunod na maririnig nila, naniniwala ka sa pamahiin to. Anong pamahiin mo na pinaniniwalaan, Bea? Basta ako yung ano lang, pamahiin ba tawag doon, yung pagpag. Ano yung pagpag? Bago... Ang galing sa Burol, Oo. Ah, ah. may stopover muna. Ah, Oo. Yung mga ibang pamahiin, wala sa akin. Akala ko pagpag kumakain ka na ng pagpag <laughs> ngayon. Kahit naman ano eh. Kahit Yun lang naman, talaga. <laughs> Kahit naman di ka dumaan sa burol, taga dumadaan ka sa kainan eh. <laughs> Baka kaya nabuo yung ano na yun eh, no? Oo, tigil-tigilan mo nga ako. Ginawa mo pa ng excuse yung ano, burol. Aba, nagsalita. Bakit ikaw? Hindi ka ba ganun? O, ganun Magkasama pala eh. kaya tayo. Yan.